بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله والسلام على عباده الذين استفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماوات الرحمن فأنبتنا به هدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض اله مع الله قل هاتوا برانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون صدق الله العلي العظيم هي آية اگ میں सठि आयत खां वठी छह अठ ताईं अॻु में पढ़ियोसीं हाणे हींअर वरी छह सठि खां पंहिंजो सत अठ ताईं पढ़ियोसीं अथऊं त हाणे के बि ॻाल्हियूं हिन में हुयूं जेके वराए कजनि त भलो आहे पंहिंजो शुरू में जेका सठि नंबर आया त हुन में फरमाईं त कुल हमद लाहे सलाम उहे माना जिन खे अलाह ताला चूंडियो आहे उन्हनि खे सलाम हुजे अल ताल जो शुक्रै अलदिला अलद लो हमद हाणे सलाम सलाम मुरसिन अलमदिल रबिलमी सभु सूरत साफ़ाती आख़िरी जेका सलू अलबीन आ तस्लीम आहे सलाहत नबी पाकम ते ऐं सूरत साफ़ात में सभिनी लंबियनि ते ऐं हिते हीअ जेको आहे علی अल अल अल اللہ تعالی جن کے नस्तफा अल अलाह ताला जिन खे चूंडियो आहे किन खे चूंडियो आहे जिन खे चूंडियो नबी अलाम आहिनि अंबिया अलाम सिद्दीक़ीन आहिनि शौहदा आहिनि सालहीन आहिनि इनखे अल्ला ताल चूंडियो आहे मतिलबु त पोइ हिन में जंहिंजो बि ज़िक्र हुजे हाणे हिते फ़रमाए थो अम्मा ख़ैरुन अम्मा इशून हिते ख़्वाजा अब्दुला अंसारी जो शागिर्द अल महबूदी फरमाए थो त रसूल अलाह सलाह जॾहिं हीअ आयत पढ़ंदो आहे तंहिं वक़्तु फ़रमाई फ़रमाईंदा हुआ त ख़ैरुनि व अबखा व अजल व अखरम अला ताला पुछे थो छा अलाह वधीक भलो आहे ख़ैरु आहे या जिन खे शरीक थियनि था उहे वधीक सुठा आहिनि उहे वधीक भला आहिनि पोइ उन ते रसूल पाक सलाह हर वक़्तु जॾहिं हीअ आयत पढ़ंदा हुआ तव्हां चवंदा भल अलाह ख़ैर अलाह वधीक भलो आहे अलाह ख़ैर आहे आहे आहे बका वारो जेको हमेशह रहंदड़ आहे उहा अजल उहो अखरम इकराम वारो आहे अजल आहे सुभाउ जो आहे हाणे मतिलबु त आहे हिकिड़ी ॻाल्हि जेको मतिलबु के आयतूं आहिनि जंहिंजे पोयां कुझु जवाबु ॾियणु घुरिजे जीअं वज़ैतून में आख़िर में जेका आयत अचे थी हीअं न ॾाढा ॾींहं वरी को कनि जो मस्जिद में निमाज़ ख़राबु थी वञे हलियो माण्हू चवंदी छा थी हलियो पर मतिलबु त दिलि में चवणु या माण्हू पंहिंजे मुंहुं माण्हू पढ़े त पोइ हुन भले ॾा ॾींहं बि चई सघे थो अहिड़े क़िस्म जूं आयतूं जॾहिं अचनि थियूं त हुननि जो जवाबु अलाह ताला जॾहिं पुछे थो हीअं आहे त चए थो न ईअं न आहे अलाह ख़ैर अलाहन अलाह अलाह सां को ॿियो आहे मां अलाह इलाहन आख़िर त चओ ला अंत अलाह अलाह अलाह तूं अलाह आई ऐं तोसां को शरीक कोन्हे को अलाह ग़ैर कर जहिड़े नमूने सां हाणे असांखे बि अरबी कोन थी अचे त अरबी में ज़रूरी न आहे माण्हू चए पर सिंधी बि चए पंहिंजे ॿोली बि चई सघे थो बेशक तोखां सवाइ को खुदा कोन्हे तो तुंहिंजो को शरीक कोन्हे तोखां सवाइ को भलो कोन्हे तोखां वधीक को भलो कोन्हे बसि इहो अलाह ख़ैर अमा इशकून ऐं ॿियूं जेके आयतूं हुयूं हुनमें हर हर इहो सुवालु अचे थो त पंहिंजो अलाह सां गॾु को ॿियो आहे जॾहिं का ॻाल्हि करे पंजनि आयतुनि में त अलाहन अलाह पोइ उते बि वरी पोयां जेका बि आहे त टे हिसा थियनि था हिन आयत जा हिकिड़ो त हू अलाह ताला ॿुधाए थो त हीउ हीउ हीउ आऊं करियां थो तव्हां वञा को आहे मतिलबु त को जेके ॿिया जिन खे शरीक था कयो जेके बुत आहिनि या ॿिया जेके माण्हू आहिनि या जेके ख़ुदा जिन खे बनायो अथव उहे हीउ कमु करे सघंदा जेको आउं थो करियां पोइ वरी ॿी जेका हुन में हर हिकु आयत जे पोयां जेका आयत जो आख़िरी हिसे में उन में अचे थो त पंहिंजो ख़ैरु अंब में आहे त पहिरीं में त बल बल होम क़ौम या दिलोन पहिरीं उनमें ऐं ॿी ॿी आयत में आयो त भल अक्सर होम लामून ऐं टी में अमी जी मुतर वारी दुआ में आयो त ख़ली ज़खर हुअनि मतिलबु त हर कायत अलाह ताला पंहिंजो रिमार्क ॾींदो थो वञे त मूंसां को गॾु कोन्हे ऐं हीअ ॻाल्हि कोन्ह था समुझनि या हिन जे अकुल में कोन्ह थी अचे या हीअ जेके हीअं था थी वञनि यादि नथा कनि ऐं लाहौन अलाह त आला अम्मा लाहो अलाह वॾो आहे इन्हनि खां जिन खे बि शरीक था कनि हाथू बुरानु त पंहिंजो बुरहान आणियो पंहिंजो एविडेंस आणियो पंहिंजो प्रूफ आणियो पंहिंजो मोजो आणियो छा मतिलबु तव्हां वटि कहिड़ो सबूत आहे नवी पाक अल जेके आया त हुननि खे अलाह ताला बुरहान कोन को ॾिनो मतिलबु त हिकिड़ा मौजज़ा हुआ ॿियो एविडेंस हुयो त हज़रत मूसा गूसा इस्लाम खे ॾिनई जेको पहिरीं पंहिंजे कसस में उहो लफ़्ज़ बि ईंदो त पंहिंजो फज़ानिक बुरहानान इहे ॿ बुरहान आहिनि ॿ बुरहान कहिड़ा हिकिड़ी लठ ऐं ॿियो जेको अछो हथ त अची वियो इहो त यदि बैदा या पंहिंजो उहे जेके आहिनि ॿई बुरहान हुआ बुरहाना मौजा हुआ अलाह ताला जे तरफ़ां एविडेंस हो हिकिड़ो हुनजे लाइ हिकिड़ो सुबूत हो भई आऊं पैगम्बर आहियां अलाह ताली ही मूंखे ॿ मौजज़ा ॾिना आहिनि मूंसा अल सूरत कस में ॿ टी नंबर आयात में इहो थो अचे उनखां सवाइ इहो लफ़्ज़ु जेको अचे थो पंहिंजे सूरत अंबिया अलाम ज पंहिंजो अतखज़ू अतखज़ू मदून ई आलिहतनि कुल हाथू बुरहान को अलाह खां सवाइ ॿियनि खे वरितो अथनि चओ एन पाक सलाहु चओ त पंहिंजो एविडेंस जेको अथव त आणियो को एविडेंस हुजे भई हिननि खे उहो मौज़ो हुजे इहो जेको बुत ठाहे अथव इहो को मौज़ो करे ॾेखारीनि त उहो ॾेखारियो असांखे मौज़ो या सबूत को तव्हां वटि हुजे अॻियनि किताबनि में या ही त हीअ जेके आहिनि से अलाह आहिनि त अलाह सां शरीक आहिनि अलाह जे कम खे जेको अबुतो सुबुतो करे सघनि था वाधारो करे सघनि था सपोर्ट करे सघनि था मुखालिफ़त करे सघनि था अलाह जे कम जी त पोइ मूंखे बुरहानो आणियो पोइ एविडेंस आणियो प्रूफ आणियो मौजो आणियो जेको बि तव्हां वटि हुजे इहो हिन खां पोइ सूरत पंहिंजे हिन इनमें जे कससमच बि आयो सत पंजहतरि आयत जेका आहे त अलाह हुनमां अलाह कुल हाथू बुरहानकुम्हि फ़ुलना हाथू बुरहान कुम ऐं उन्हनि खे चयोसि असां बुरहान पंहिंजो आणियो सूरत मोमिनो ॿावीह टेवीह नंबर सूरत जेका हुनजे हिकु सौ सतरहीं आयत में त आयो त भई फ़ैन मां हिसाब हू ईंदड़ ला इलाहन आख़िर बुरहान लहू जेके अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखे सॾीनि था उन्हनि वटि को को एविडेंस कोन्हे को त अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखे सॾनि त भई फलाणा तूं अच मुंहिंजी मदद करएं हीअं कर ऐं हूअं कर त उन्हनि वटि को एविडेंस कोन्हे को तव्हांजो ला बुरहान लहू बि इन मामले जे मुतलिक़ को बुरहान हुन वटि कोन्हे को ऐं इन मां हिसाबु ईंदड़ बि पोइ उन्हनि जो हिसाबु जेको आहे अलाह ताला वटि आहे हाणे इहे चारि दफ़ा चई जॻहियुनि ते बुरहान खुम जो लफ़्ज़ु आयो तव्हांजो एविडेंस यानी पंहिंजे सूरत सूरत बकर में आयो जो उन्हनि चयो थिए पंहिंजो हिकु हिकु सौ यारहं सूरत बकर जी हिकु सौ यारहीं आयत मंझि जेके ईसाई ऐं यहूदी आहिनि त चए उन्हनि चयो त अलाह खां सवाइ असां यहूदियुनि खां ईसाइनि खां सवाइ को जनत में कोन वेंदो पोइ अलाह ताला चए थो त इहो तिलका मानी नी इहो हिन जा ख़्याल आहिनि दिलि जा मतिलबु त ख़्याल आहिनि ऐं ईअं थींदो हूअं थींदो पर चए हा तू बुरहान कुम हिन कुन तुम स्वादु कीन पंहिंजो जेकॾहिं बुरहान अथव को अजो अथव को ॻाल्हि अथव एविडेंस अथव किताब में ईअं लिखियलु आहे त असां यानी ईसाइनि खां सवाइ यूदियुनि खां सवाइ को जनत में कोन वेंदो हाणे उहो चवंदा मा हिन जनत आहे ई कान वेंदासीं वरी छा ला छाजे इन करे हाणे हिननि जो जनत त हितां ई हलिया हिते पहुता किथां हलिया किथे पहुता <laughs> केॾा पियो वञी किथां पियो अची मोलाई त आया उतां ई त चऊं असांखां सवाइ ॿियो को जिनत बि वेंदो कोन हाणे चवंदा त आहे ई का कान जिनत वरी वञिबो केॾां नाहोलो हाणे हिते पहुता नी जेको जितां यानी जेको रस्तो मुंझी पियो त पोइ उहो मुंझी वियो हलियो हाणे हीउ रस्तो जेको आहे सो हा हाज़ा सरातन मुस्तक़ीम हीउ जेको न नबी पाक सलाहु जो दीन आहे हीउ जेको क़ुर आहे हीउ सरात मुस्तक़ीम आहे हिन ते जेको चढ़ियो सो भुलबो कोन न को हिन पासे न को हिन पासे पर हाणे अंदरि मंझि में जेके वेठा भुलजनि हिक ॿिए खे वेठा गारियूं ॾियनि पोइ हाणे ॿी ॻाल्हि आहे हिक ॿिए खे था मारी भई क़तलु कनि उहा पंहिंजी ॻाल्हि आहे पर अलाह जे मुतलिक़ ऐं पंहिंजे नबी जे मुतलिक़ ऐं क़ुर जे मुतलिक़ ऐं आख़िरत जे मुतलिक़ इहे सभई जेके भले हिक ॿिए खे कुही मारे छॾनि पर इन्हनि ॻाल्हियुनि में ई पका आहिनि सभिनी ॻाल्हियुनि में हाणे ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि जे फरोई उन्हनि ते हिननि इख़्तिलाफ़ात पाण में कया आहिनि पोइ इहा ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते चारि दफ़ा जेको आहे इहो आयो बुरहान ऐं ख़ुम टे दफ़ा आयो बुरहान पंहिंजो सूरत निसाह में हिकु सौ चोहतरि सूरत में अलाह ताला फ़रमायो अथसि या अनास कद जाकुम बुरहानु रबिकुम उहा पंहिंजो उहा अंज़लना इलेकुम नूरनि मुबीन हाणे इहे ॿ ॻाल्हियूं थियूं हिकिड़ो असां बुरहान आयो तव्हां वटि बुरहान कद जाकुम ॿियनि फरमाइनि कद जा थुम मोज़तुम रबिकुम अलाह ताला वटां तव्हां वटि मोहज़त आयो वैस नसीहत आई आहे क़ुर जे मुतलिक़ पंहिंजे हिते इहो बुरहान जेको आहे सो नबी पाक सलाह आहे रशीद्दीन अल महबूदी रहमत जेको ख़्वाजा अब्दुला अंसारी जो शागिर्दु आहे उहो चए थो त हिते बुरहान जेको आहे सो मोहम्मद मुस्सा सलाहु आलस आहे पर पोइ ॿिनी ॿई लफ़्ज़ आहिनि बुरहान आहे ऐं छा नूर आहे त पोइ या नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसम आहे ऐं बुरहान क़ुर आहे या को बुरहान जेको आहे सो मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसम ऐं नूर जेको आहे सो क़ुर आहे पोइ मतिलबु त जेको बि या ॿई ॿई आहिनि मतिलबु त नवी पाक सलाहु सलाह बुरहान बि आहे त नूर बि आहे नूर इन माना में कोन त हू माउ जे पेट मां अॼु ई कोन आहे ऐं पंहिंजो खाइण पीअण छॾे ॾिनो आहे उहो ई कोन्ह को ऐं फलाणियूं ॻाल्हियूं हीअं कोन हूअं कोन की इन माना में कोन नूर नूर माना अलाह जो नूर आहे जंहिं जंहिंमहिल माण्हू ज़ुल्मात मां निकिरी ऐं पंहिंजो नूर में दाख़िलु थो थिए मतिलबु त इहा ॻाल्हि सभु शइ अलाह जे नूर मां ख़लकी वई आहे ऐं सभु शइ हक़ीक़त मोहम्मदी जो जेको फ़लसफ़ो आहे त मोहम्मद मुस्ोल नूर ख़लकियो वियो हाणे इहा ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते मतिलबु उहा अॻियां ॿी आहे पर पोइ चवनि त भई <clears throat> पंहिंजो रसूल पाक सलाह जेको बशर कोन हो फलाण कोन हो इहे ॻाल्हियूं मतिलबु की मुलनि हिक ॿिए सां मुंझाए ठेड़ी वारा ऐं फलाण वारा हिक ॿिए खे ख़्वार खणी ख़राबु कयो आहे सॼी दुनिया में ॿिया अरब जेके आहिनि से इहा ॻाल्हि हुनखे सम्झ में ई कोन इहे चवनि छा पिया <clears throat> ख़तमु ॻाल्हि ॾिसी वई करण जे लाइ अलाह ताला जो इहो ज़ानिख बुरहान आहे चयो सूरत कसस में ॿटीह नंबर आया त ऐं पंहिंजो ज़ाल अलिफ़ ऐं नून का ज़ाल लिख न पर ज़ानिख ऐं इन किरत सां पढ़ो माना ज़ालिख जी माना आहे जीअं दकर धख ज़कर भई पंहिंजो ज़ाल सां आहे दाल सां हिते ईअं पढ़ पढ़िजे थो पर माना हुनजी लफ़्ज़ ईअं आहे इहो बुरहान जी ॻाल्हि कईसूं पंहिंजो हाणे हलूं था अॻिते कुला या अलम मन फा थियो अर दिलब इलाह यकी कुझु आसमाननि में या ज़मीननि में आहे ग़ैब में आहे ग़ैब में ग़ैब जी माना ॿियूं बि कयूंसि कयूंसीं भई ग़ैब जेको आहे बैक्टीरिया आहिनि ॾिसण में कोन था अचनि लेज़र जेका अॻ में ॾिसण में कोन एक्सरे जेको हाणे हुन सां ॾिसण में अचे थो अंदरि इहे ग़ैब शयूं आहिनि मतिलबु त केतिरियूं आहिनि जेके हाणे मतिलबु त टेक्ने टेक्नोलॉजी सां या साइंस जे औज़ारनि सां के शयूं ॾिसी सघनि थियूं पर अञा घणी ॻाल्हियूं आहिनि नई धरती आसमान ज़मीन जे विच में जेके अञा ॾिसण में कोन थियूं अचनि उहो मतिलबु त थी सघे थो कंहिं वक़्तु वक़्तु अचे जो ॾिसिजे पर हिते ग़ैब जी माना ख़ासि तरह सां रस्ताखीज़ यानी पंहिंजो आख़िरत जे मुतलिक़ आहे त माण्हू उथंदा ऐं पोइ बस बादल मौत खां पोइ उन ॾांहुं उहो ग़ैब आहे जन्नत जेको आहे सो ग़ाइबु आहे दौज़ जेको आहे सो ग़ाइबु आहे अलाह जेको ख़ुदि ग़ाइबु आहे मुंहिंजो ॾिसण में कोन थो अचे असांखे तव्हांखे मूं कहिड़ो असीं अलाह खे ॾिसूं खे माण्हू आहिनि जेके ख़्वाब में ॾिसनि था पोइ पंहिंजो मुंहिंजो दोस्त आहे चई मूं अलाह असांखे ख़्वाब में ॾिठो हुजे मूंखे हीअं चयईं अलहमद तोखे ॾिठो अलाह खे ख़्वाब में रबी पाक पाकसम महाराज थी वियो पोइ हाणे कहिड़े नमूने सां ॾिठा छा ॾिठई पर हुन में माण्हू इख़्तिलाफ़ु करे छॾियो आहे पोइ अलाह ताला चयो त हिननि खे शक आहे त छा थो ॾिठो जेको ॾिठो सो ॾिठो मतिलबु त अलाह ताला कीअं ॾेखारियो पंहिंजे नबी पाक सलाहु खे पंहिंजे पाण पंहिंजो ज़ाहिर कयो जीअं तूर सीना ते जेको हुयोसि इहो नार जेका हुईसीं नूर हुई मतिलबु नूर उहो छा ॾिठई इहो नूर हुजो ॾिठई नूर हो त ॾिठईं नूर छा उहो जेको लफ़्ज़ कंदा इस्तेमालु नूर हुतां छा ॾिसां नूर त तो ॾिठो न भला पोइ नूर हो ॾिठो जहिड़े नमूने सां ॾिठी उहो छा ॾिसां नूर हुओ छा ॾिसां पोइ हाणे जीअं मां माना कजे पोइ हाणे इहे ॻाल्हियूं थियूं भई सभई इख़्तिलाफ़ी ॻाल्हियूं पर अलाह ताला असांखे हिदायत वारे रस्ते ते इहा ॻाल्हि भले महिराज जी हाणे ॻाल्हि न कढी छॾियो बसि हाणे उहा मूं कंहिं वक़्तु वरी हिन ते ॻाल्हि कंदासीं चए हाणे महाराज जी ॻाल्हि ई न कयो हाणे मुलो जेको आहे कल्ह बसि वियासीं मसीद में हिकिड़ी में त बसि कल्ह न पर ॿ टे ॾींहं थी विया हुनखे अञा आख़िरी ॾींहुं हो पंहिंजो महाराज या महाराज वारी ॾींहुं राति हुई या ॾींहुं हो या छा हो ऐं इहा ॻाल्हि ई न करियो आहे बिदत आहे हीअ बिदत आहे भई जंहिंजो ज़िक्र अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में कयो आहे त मिसराज जे सूरत में महाराज वञे नज़म जे सूरत में अरिड़हं आयतूं हेॾा हीअ आयत हाणे या त इहे कढी छॾियो उछले छॾियो क़ुर वञा पोइ पोइ चऊं ठीकु आहे भई इहा बिदत आहे पर जॾहिं अलाह ताला ॻाल्हि कई आहे ज़िक्र कयो आहे हुनजो त उहा बिदत कहिड़े नमूने सां थी उन खां पोइ ॿी ॻाल्हि त हीअ जेके हदीसूं आहिनि चएतालीह घटि में घटि हदीसूं आहिनि जेके पंजवीह इन कसीर लाला ॾिना आहिनि पंहिंजो असाबनि कुबार असाब वॾा वॾा असाब उन्हनि जो त हीअ हीअ रिवायतूं हीअ रिवायतूं जेके पंजवीह आहिनि असाबनि सभु उन्हनि खां ऐं ॿिया उलमा चवनि था एकटीह असाब आहिनि जिन जे तरफ़ां जेके हीअ ऐं उहे जेके जमा कयूं उहे ॾेढ सौ ॿ सौ साल पोइ ॿ सौ साल केतिरा वक़्तु पोइ जेको मसलनि बुखारी आहे की थिरमिज़ी आहे की फलाणो आहे निसाई आहे माजा आहे इन जेके गॾु कयूं आहिनि जंहिं ज़माने में हदीसूं त मुतर तूं चवंदा असां फलाणे खां ॿुधो फलाणे फलाणे खां ॿुधो फलाणे फलाणे खां ॿुधो फलाणे फलाणे खां ॿुधो मां फलाणे फलाणे खां ॿुधो उन रसूल पाक सलाहु खां ॿुधो उन हीअं थियो माना रसूल पाक उहो जेको ॿुधो असाबनि ॿुधो असाबनि जेको असां ताबेन ॿुधो असाब ताबेन खां तबा ताबेन ॿुधो तबा ताबेन खां पोइ पंजूं छहों जेको जनरेशन आयो उन्हनि ॿुधो त माना इहा ॻाल्हि ज़िक्र इहो हलंदो थिए रहियो न हाणे चवंदा त इहो ॻाल्हि नबी पंहिंजे सहाबन कोन्ह कई आहे हीअं कोन्ह कई हाणे इहा बिदत भई हीअ जॾहिं ॻाल्हियूं थियूं थिए तॾहिं त माण्हू ॿुधियूं जो तव्हां वटि पहुतियूं कहिड़े नमूने सां इहे हदीसुनि जा किताब भरिया पिया आहिनि भला इहे खूह में उछले छॾियो भला समुंड में उछले छॾियो हदीसुनि जा किताब भई ऐं इहो चेप्टर सॼो महिराज कढी छॾियो भला हदीसुनि वञा मतिलबु तेॾी जे हिमत अत वि पोइ ईअं करियो पोइ चवंदा आहिनि न इहा बिदत आहे पर बिदत कहिड़े नमूने सां आहे चवंदा बसि असाबनि ॻाल्हि कोन्ह कई असाबनि ही छा लाइ ॻाल्हि छो कोन कई ही माण्हू हुआ जेके जन इहा ॻाल्हि ॿुधी या बसि इहो आसमान ऐं ज़मीन वेठे ॿुधी पंहिंजो लिकी ऐं वेठे ॿुधायूं छा वेठे कयूं ही माण्हुनि वटि कंदा जॾहिं ज़रूरु कंहिं मुंहिंजो किथे वेठा हूंदा ॿिया माण्हू अची गॾु थिया हूंदा हुते माण्हू ॿुधो हूंदो ईअं कोन हिनखे रुॻो कन में ॿुधाए छॾियईं हिकिड़े माण्हूअ खे उन वरी ॿिए खे कन में ॿुधाए छॾियो उन वरी टे खे कन में ॿुधाए छॾियो चोथे वरी पंजे खे कन में ॿुधाए छॾियो उन वरी हज़रत बुख़ारी खे ॿुधायो तिरमिज़ी खे ॿुधायो फलाणे खे त कन में ॿुधो भई ज़ाहिर न करियो या ॻाल्हि माना ख़राबु आहे तमामु ऐं असांखे मञण में अचे कोन थी अबू जहर जेको आहे भलो हो उनखे त सम्झ में ई कोन आई ॻाल्हि असांखे बि कोन थी सम्झ में अचे हाणे माण्हू असां ते खिलंदा जेके यूरोपियन आहिनि जेके वेस्टर्न आहिनि त हीअ चवंदा आहिनि कीअं बि न रसूल पाक हिननि जो वियो हलियो पंहिंजो वञी पहुतो फलाणे हंधि हीअ थी वियो हलो हीअ थी वियो माण्हू खिलाईंदव इन करे इहा ॻाल्हि ई न करियो त बसि जान छुटी पई हुजे हाणे हिन जो सॼो फ़लसफ़ो जेको आहे इन ॻाल्हि ते पहुतो आहे त इहा ॻाल्हि करियो ई न जो छो जो बसि या अहिड़ी आहे जो असांखे मञण में कोन्ह थी अचे अबु जल खे मञण में कोन्ह अबुजल त वरी बि तव्हां खां वधीक अकुलु मंद हो जो उन <laughs> एतराज़ु कयो त भई तूं कीअं वेह कीअं मोटी आए उन एतिराज़ में पोइ अलाह ताला खणी हाणे ॾेखारियो भई हीअ आहे पंहिंजो ॿुधी ॿुध ॿुधाए ॾेखार सॼी ॻाल्हि मतिलबु त इहे सभई हदीसूं अचनि थियूं त बदेस कहिड़े माना में वरी चवंदा आहिनि न मल्हायो न सेलिब्रेट न कयो हाणे सेलिब्रेट कयो लफ़्ज़ हिननि खे हिकिड़ो हथु अची वियो आहे जेको हेॾं ॾोखण बि सेलिब्रेट न पहिरां धूल मूह में पायो था वेण छा आहे मुसीबत सेलिब्रेट करण में का तकलीफ़ आहे तव्हांखे यानी सेलिब्रेट जी छा माना आहे भई हिकिड़ो माण्हू गॾु थो थिए माण्हू ॻाल्हि का करे थो पाण माण्हू आख़िरि में खाइनि पीअनि था ही माण्हू आहिनि मना अलिल ख़ैर मोहत दिन असीम बबाद ज़ाल फला फला फला हाणे यानी चङाई जे कम खे मना था करियो भई माण्हू अचनि था वीचारा गॾु थियनि था पोइ पंहिंजो ज़िकर कनि था पोइ आख़िर में खाइण पीअण कनि था हिन में सेलिब्रेट तव्हांखे तकलीफ़ आहे अलाह चयो पंहिंजे सूरत यूनिस में त यानासुमतु रबाली रहत पोइ फ़रह करियो पोइ ख़ुशी मल्हायो भई ख़ुशी मल्हायो को मातम मल्हायो त रसूल पाक सलाह रसम छाला पैदा थियो रसूल मातम मल्हायो त महाराज ते छाला वियो रसूल मातम मल्हायो त छा पंहिंजो हिजरत करियो छा भला मतिलबु आहे हिन जो फल यफ़र हू जी मान आहे त फ़र्क़ु कयो ख़ुशी मल्हायो ख़ुशी मल्हाए जो हुकुम आहे अलाह ताला हुकुम कयो आहे ऐं तव्हां चओ था त इहो बिदत आहे कहिड़े माना में बिदत आहे मुसीबत न भाॻा पंहिंजो वरी चवंदा भई ॻाल्हि ई न करियो वसि बि अलाह ताला फरमायो सूरत इब्राहिम अल में पंहिंजे मूसा मूं खे त हीउ जेको पंहिंजो जेको ॻाल्हियूं आहिनि जेके मौजामूं ॾेखारिया इन्हनि जो ज़िक्र कर फ हुम हुंब अया मिला हुम हुंब अया मिला कहिड़ा अयाम आहिनि ॿियनि नबीअनि जा त अयाम आहिनि उन्हनि खे हुकुम हो उन्हनि जे क़ौम खे ॿुधाइण जो असां नबी पाक सलाह जी ज़िंदगी में हुनजो ॼमण जेको आहे सो नियामत हो पंहिंजे सॼी उमत ते सॼी काइनात ते सॼी रहमत आलमीन ऐं उन खां पोइ जेको आहे हुनजी हिजरत करणु जेको आहे सो रहमत हुई जो इस्टेब्लिश äh, थियो पंहिंजो दीन इस्लाम उनखां पोइ रसूल पाक स्ला जो कंहिं वक़्तु महाराज अॻु में या पोइ मतिलबु जंहिं वक़्तु थियो उन वक़्तु जेको आहे महाराज में अलाह हुन सां मिलियो सॼी ॻाल्हियूं थियूं हुनखां गुफ़्तगु थी जहिड़े बि नमूने सां मिलियो पर जहिड़े बि नमूने सां सदरत मुंता जी हुन में ॻाल्हि उते पहुतो ई थियो उहो थियो इमाम अंबिया अलाए इस्लाम खे कयो वियो हुनखे इमामत ॾिनी वई जो ॿियनि जी के निमाज़ पढ़ाई पर चवंदा इहे ॻाल्हियूं सॼियूं कूड़ियूं आहिनि जो कनि नबी पाक जो असांखे सम्झ में अचनि कोन थियूं ऐं माण्हू असां ते खिलंदा आहिनि की डपु रहियो आहे निभाॻनि खे त असांखे हीअ माण्हू खिलंदा चवंदा की कीअं उहो थी आया ख़बरुनि वञा हीअं थी हलियो हूअं थी हलियो भई त जेका बि दुनिया आहे जिते अलाह ताला वटि आहिनि अंबिया अल इस्लाम या तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे त हुनजी इमामत खे ई त मतिलबु इहो हिकिड़ो शर्फ़ हो वॾो जेको रसूल पाक सलाहु खे मिलियो हाणे तव्हां चवंदा इहा ॻाल्हि ई न करे चुप थी वञनि ऐं मूं पोइ ॾिठो आहे त हीउ वाहबियुनि जो हीउ जेको मसालो आहिनि जमात छा चइबो आहे सुनत वल जमात हिननि जो जेको झगड़ो पियो हले हिन में पंहिंजे वहाब अब्दुल वहा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जे खां पोइ त इन जी सौ साल अॻु में कॾहिं बि इहो ज़िक्र कोन ॿिया मसाला उथारिया हुननि पंहिंजो मिलाद न करियो या फलान न करियो या शब नस शहबान या इहो उन्हनि जा मसाला आंदाऊं पर महिराज जो ज़िक्र जेको आहे हाणे पंज सत साल थिया आहिनि मतिलबु त अठ ॾह साल पंद्रहं साल केतिरा जो बसि हाणे ई शुरू हिननि कयो आहे त महिराज जो बि ज़िक्र न कयो छो जो ॿियनि ॻाल्हियुनि में हीअ कामयाबु थी विया हाणे चवंदो हाणे बाक़ी जेका आहे हीअ ॻाल्हि हाणे दुआ मस्जिदनि में कोन था घुरनि घणो करे छोजो उथियो वञण लाइ निमाज़ पढ़ी बसि सुको उथ उते भॼी वेंदो हलियो पोइ ॿिया हथ मथे कनि ऐं ॿियूं बि जेके ॻाल्हियूं फलाण हीअ बि कोन करियो हीअ बि न करियो हाणे अची हथु विधा अथऊं महिराज जे ॻाल्हि में त महिराज जो ज़िक्र न करियो माण्हू खिलंदा असां ते ऐं भई असां जवाबु कीअं ॾींदासूं वरी पुछंदा काफ़र जेके नसारा इहा त भई हीउ वरी कीअं थी वियो हलियो मोहम्मद हलियो वियो हलियो फलाणे पासे चए तई वञा जहाज ते वञो था ऐं जहाज़ किरी पियो मिस्र वारनि हीअ थियो थी हलो हू थी हलो पंहिंजो तव्हां वञो था बाक़ी अल नबी पाक सलाह आसम कोन थिए वञी सघियो पर अलाह ताला तालो हिकिड़ो आहे सिस्टम हिकिड़ो उन लिहाज़ सां वियो पोइ जहिड़े बि नमूने सां वियो पाण इहे ॻाल्हियूं मतिलबु त असां करणु खपनि मतिलबु छा आहे महिराज जो ज़िक्र तव्हां कयो त उनजी हैसियत जेका आहे इस्लाम दीन जेको आहे अलाह ताला हुनखे जिनत ई जहनम ॾेखारियो पोइ हाणे ताईं चए थो जिन्नत बि कोन्हे जहनम बि कोन्हे हाणे ईसाइनि जा ऐं यूदियुनि जो इहो कमु थी वियो हलियो इन करे जो उहो इन्हनि ॻाल्हियुनि खे जेके मुआवराल ऐं तबैयात जेके ॿाहिरि ॿाहिरि ॻाल्हियूं आहिनि यानी सुपर नेचुरल जेके या इहे मतिलबु त जेके ग़ाइब जूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके ॾिसण में कोन थियूं अचनि सम्झ में कोन थियूं अचनि पोइ हिन ई आयत में हिते ई सूरत में अॻिते ईंदो त अञा हिन खे फल भली दौरक इल्मु हिन अदराक में नथी अची सघे हुन जी ॻाल्हि अदराक हुन फॉम में हुनजे सम्झ में ॻाल्हि भली दौरक इल्मु हुननि जो इल्मु जेको आहे उन पुॼी न सघियो जो साईं तर्ज़ुमो कयो पंहिंजो त पंहिंजो छा चइबो आहे भल मां थी वियो मां थी वियो माना पहुची न सघियो इदराक इदराक जेको आहे सो पहुची न सघियो फॉर्म जेको आहे सो पहुची न सघियो हुनजो इल्मु जेको आहे सो उते पहुची न सघियो आख़िर ते ग़ैब जी ॻाल्हि खे इन करे हाणे छो जो हिन जो इल्मु नथो पहुची सघे इन करे सभई ॻाल्हियूं कूड़ियूं आहिनि हीअ ॻाल्हि कूड़ी आहे तंहिं करे माण्हू तव्हां खिलायो माॻे असां ते उहो चवनि मतिलबु इहा ॻाल्हि ई न करियो इहो भलो अथव पोइ हर वक़्तु हाणे हाणे इन शुरू करे ॾिनो आहे हर मस्जिद में हाणे पाण कयूं बि सही पर वरी ॿिए चवंदो आहे असां कल्ह त कयो पर हीअं थियो पर हीउ जेको आहे सो आहे हाणे बिदत भेण कहिड़े माना में आहे त बिदत जी माना तव्हांखे ख़बर कोन्हे का जॾहिं अलाह ज़िक्र कयो आहे त बिदत कीअं थी जॾहिं नबी पाक सलाह ज़िक्र कयो आहे त कीअं थी असां वन सॻोड़नि हेॾां टे सौ साल चारि सौ साल जेसिताईं वञी हदीसूं गॾु थियूं आहिनि हिकु ॿिए मुतवातर अचे पई इहे हदीसूं इहे माण्हुनि वटि पहुतियूं आहिनि त इहे बिदत कहिड़े नमूने सां थी वई मतिलबु बिदत ई हिनखे चइबो आहे ही मर्ज़ु आहे हिन मर्ज़ जो नालो आहे बिदत फोबिया बिदत जो डपु बिदरु हर ॻाल्हि बिदत आहे उथां त वेह त बिदत वेहां त बिदत सुम्हां त बिदत हीअ त ॿुधत खावां त बिदत हीअ त ॿुधत माना ॻाल्हि आहे झूठा आहे पंहिंजो हीअ इबादत आहे त अलाह ताला जी इबादत कई आहे उन में का नवाण आणिजे जेका रसूल पाक सलाह न कई हुजे हीअ त रसूल हीअ त क़ुर में आहे ॻाल्हि हीअ त हदीस पाक में आहे हीअ त नसूल कई आहे हीअ ताबेन कई आहे असाबन कई आहे हीअ सॼी ॻाल्हि हले पई आहे बिदत कहिड़े माना में थी वई हली चईनि मल्हायो न सेलिब्रेट न कयो हाणे इहो लफ़्ज़ हुननि खे वरी हथु अची वियो आहे सेलिब्रेट न कयो छा का मुसीबत आहे मातम वेही करियूं छा कयूं भला मतिलबु त इहे ॻाल्हियूं हिन जूं अजायूं अहिड़े क़िस्म जूं हाणे उहो हद खां लंघंदा था वञनि इन करे मूं हीअ ॻाल्हि जेका असां अॼु अहिड़े नमूने सां करी हुम फिल आख़िरत बल हुम फी मिन हीअ बि जेके आहिनि शक में आहिनि हीअ जेके इहो चवंदा न ॻाल्हि करियो या इहे शक में आहिनि त को महाराज थियो इहो शक में आहिनि को आख़िरत आहे इहो शक में आहिनि तंहिं करे त हीअ ज़ुल्म ऐं रुश्वतूं ऐं बदमाशूं ऐं हीअ जेके थींदियूं भल बल हुम मिन हा आमून पर इहे अंधा आहिनि इन मामले में अलाह ताला हिकिड़ी ॻाल्हि पोइ ॿी ॻाल्हि पोइ टी ॻाल्हि त पहिरीं त हिन जो इल्मु कोन थो पुॼी सघे हुन खां पोइ हीअ शक में आहिनि हिनखे इन खां पर पोइ हीअ अंधा आहिनि हिन ॻाल्हि में पोइ हीअ बि जेके मुला असां वारा यार जेके हाणे चवंदा न करियो पंहिंजो इहो ज़िक्र न करियो न को रसूल पाक जे ॼमण जो त को रसूल पाक छा लाइ ॼाओ न न ॼमे हा सुठो भलो लाखौल ॼमियो त हीअ त रहमत आलमी चए उहा ॻाल्हि ई न करियो बसि बसि ॿियूं ॻाल्हियूं कंदा हाणे उहो ई ॾींहुं जेके साॻिया हबील अवल जा पोइ उहे वेठा कंदा तकवा जो हू वेठा कंदा माउ पीउ जो ॿियो अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं वेठा कंदा पर नबी पाक आज़म जो ज़िक्र कोन कंदा के बि सुहिणे नमूने सां तव्हांखे जीअं वणे तीअं करियो पर उहे ॿिया पाण वारा यार वरी उहो एॾी ई गदद कंदा एॾो हुन में मोबाइल खे एॾी वठी कंदा जो माण्हू जो मथो फिरी वेंदा हलियो पोइ वरी वठी भॼे भला पोयां पेर करे चए भेण अहिड़ी ॻाल्हि मतिलबु त किथां जी ॻाल्हि किथे जी पहुचायव पोइ ॿिन्ही पासनि खां जेको मुसीबत करे ॾिनी आहे हिननि ॿिनि माण्हुनि अलाह मक़सदु करे पंहिंजी हाणे हिते असां अॻिते इनशाह आमिनी पहुचंदासीं ॿी दफ़े लज़ीन कफरू अहिड़ा खुना आबाऊ न इनाल मोखर हे काफ़र चवनि था त जेकॾहिं असीं जेको आहे मिटी थी वेंदासीं हलिया ऐं असांजा अबा ॾाॾा बि जेके आहे से असीं वरी साॻे ई वरी उथंदासीं या निकिरंदासीं या कजा वेंदासीं उन क़बरुनि मज़ा नदर त इहो इहो था चवनि पोइ हाणे इन ॿियनि हंधनि ते बि अलाह ताला फरमायो त ईअं था चवनि काफ़र अहिड़े नमूने सां हुन ज़माने में बि चवंदा हिन असांजे ज़माने में बि ईअं आहिनि पर हाणे असांजा जेके मुला मौलवी उहे बि उनखे अकुल में अचे कोन्ह थी त आख़िरत कीअं थींदी तंहिं करे चवंदा हाणे इहो ॻाल्हि न करियो भलो आहे कमु न हा हन उहा आबा मिन इनहाज़ा इलाह असा तीरुवली काफ़रत चवंदा त असां सां अहिड़ा वाइदा कया